Wala nang ano to, ah, wala nang briefing-briefing. Ah, okay lang. Okay. Ah, sige, G. Sana ano, ah, na, sana kayo ay very open dito sa mga scenario. Okay. Lalong-lalo na sa first set of questions natin. Kasi ang gusto kong gawin nyo dito, maging instinctual kayo. Parang kung ano yung una talagang pumasok, nasagot sa utak nyo. Yun yun. Natural. Uh, natural. Walang, hindi tayo, nag, hindi, dapat ano kayo, parang uh, honest. Ayan. Okay. Very good. Okay, so <laughs> imagine nyo muna ang sarili nyo na nasa isang desierto. Okay. Yan. Desert. Parang kahit saan ka tumingin, buhangin lang, wala talaga, ganun. Tapos, ang goal mo ay makauwi. Yan, Mm. sa, isa, sa isang town. Um, ngayon, ganito na yung nangyayari. Naglalakad ka na naglalakad. Medyo alam mo naman kung saan papunta. Parang may pupuntahan naman. Alam mo yung kung, alam mo na kailangan mo lang diretso yung to, tapos makakaabot ka. Ah. Pero pagod ka na. Mm nauuhaw ka na, ganun. May kasama kang camel, in fairness naman. Pero mainit kasi, tapos nakikita mo rin siya parang nahirapan na din, susuko na, whatsoever. Ano yung words na sasabihin mo dun sa camel para dun sa scenario na yon? Ikaw bahala kung i-cheer up mo ba o bigla or basta kung anong klaseng cheer up or magpapasalamat ka ba or anything. Pero ano yung unang pumasok sa isip mo na sasabihin mo dun sa camel? Walang gayahan ha. Walang gayahan. Um, although, siguro, although masama yung situation, buti andun siya para hindi ako nag-iisa ganun. At least may kasama. Okay, okay. Ikaw, ikaw. O din, ano, siguro ano, magpapasalamat ako. Tapos, yayakapin ko yung camel, syempre. Kasi malaking tulong yun eh. Kumbaga, siya yung naging direction ko, ano, pa uwi. Okay, okay, very good. Okay. So, naglalakad na ulit tayo. Yun, kakasabi mo lang nun. Tapos, um, na, ano ka na talaga, parang malapit ka na ma-zero. Kasi feeling mo nahihilo ka na, pa, mamamatay ka na, parang ganun parang pakiramdam mo. Pati yung camel, nakikita mo, ano na, sobrang down na down na. Pero bigla mong natanaw yung isang oasis. Alam mo naman yung oasis, mm. di ba? Parang may puno, may tubig. Uh-huh. So parang, yes, okay na, ito na. Tapos may parang sumasalubong sa'yo na tao. Parang sa una, na naaninag mo lang. Tapos eventually, nung medyo nakalapit ka na, nakilala mo na siya hopefully, ay, itong tao na to ay kakilala mo at alam mo yung pangalan, sino yon? Pwede, sana kung pro kung, part ng Aurora mas maganda pero kung hindi okay lang. Pero sino yung unang-una mong nakita at ano yung pangalan nun? Kahit ano ba? Ikaw, kung ang ano talaga yung ano, kung sino yung ano mo nakita Sagot ka na ba? Eh. Gusto mo? Ako muna. Ay, okay. Ako si Nuts. Si Nuts? Okay, sige, sige, sige, sige. Ikaw, sino? Si Kite. Si? Si Kite. Okay, sige. Or si Eman siguro. So, the final answer, final answer. Si Kite, sige. Si Kite. Okay, very good. Ngayon, edi, nandun na. Ah... nakita mo yung afternoon, parang syempre na, na, na-energize na kayo, napag-regen na kayo, eh, napag-recharge na kayo, pakonti-konti finally, nakaabot na kayo sa isang destination. All right. So sa tingin mo, after nung long journey na yon, ano yung naramdaman mo? Tingin mo. Kung i describe mo yung feelings na naramdaman mo nung na-reach mo yung yung city, ano yun? Mm, full feeling siguro. Full Kasi feeling. nilaban ko eh. Okay. Oh, ay, naginawaan. Parang really. Okay. Ganun. okay. Uh, kasi tawag dito, parang after ng mga pinagdaanan, nakarating pa rin ako dun sa patutungan ko. Okay. Very good. Last question. Ngayon, si Camel, okay na siya, nakapag-regen na siya, at nakabot na kayo sa destination. Kaya nga lang, kailangan mo na siyang i-let go. Pero, pwede mo siyang ipa, uh, ipapasa natin siya sa isa pang traveler naman, na pabalik naman siya sa kanya. Siya naman yung sasakay dun sa camel, pabalik. Sino yun? Sino yung nakikita mo doon? Ako, Eman. Aqua. Eman. Aqua. Okay. So, ang ginawa natin, boys, it's, uh, it's something called cocology. So, related siya sa psychology na merong representation tong mga sagot ninyo. Okay, so um, hopefully eh, sobrang honest dun sa, sa sinabi nyo kasi interesting yung mga naging sagot. Una, yung question number one, tinanong ko yun, yung sasabihin nyo dun sa Camel. Actually, ang representation daw nito ay kung ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo kapag nandun ka na sa mga moments na down ka na. So, ikaw, anong sabi mo? Parang... Parang uh, appreciate ko siya appreciate, kasi oh. although mahirap yung situation ko, nandun siya. Okay. So, meron bang point sa buhay mo or sa pro career mo na parang yan, down na down na, ipalubog na talaga lahat yun. Tapos sinasabi mo ba sa sarili mo yun? Ah, recently lang. Since yun nga, hindi na ako nakalaro, di ba? Hmm. So, after all, parang ano, um, na-realize ko na wala naman akong ibang makakatulong sa akin kundi lang ako. Mm. then, Oh, at importante ba para sa iyo tingin mo yung ma-appreciate yung sarili? Parang gano'n. Oo, oh, kasi self-esteem yun, tsaka ah. ano eh, parang wala, hindi ka kasi makakalaban kung sarili mo, hindi mo kayang ano, di ba? Tama, tama. Kasi naman. hindi naman palaging may support system ka eh. Tama. Di ba? Very good. Okay ikaw, Demon Cat yung sa'yo, parang ah. yayakapin mo ba? Papasalamat ah, ako, tapos oh. yayakapin ko. So dumating ba sa point ng career mo na yun din, na parang uh, ah, na-down na din, tapos parang shaky, tapos parang ganun din ba ginawa mo? Uh, nangyari ba talaga yun sa tingin mo? Uh, yes, para sa akin nung season 13. Kasi hmm. kaka, uh, almost kakabalik ko lang sa PH. Then syempre, galing ako ng season 12, top, top 1 to top 4 ng Malaysia. So medyo nakaka-down kasi although binigay ko lahat, I mean, ginawa ko lahat ng season 12 na yun. Pero, mm. yun nga, uh, unexpectedly, top 4 kami. Then, pagbalik ko ng Pinas, syempre, medyo low confidence, ganyan. Mm. Tapos, di ko masabi kung pasok ko eh, pero nandun na rin ako sa point na yun na kumbaga, mm. medyo sinusukuan ko yung sarili ko. Tapos, oh. ayun, ano lang ako, uh, ah, chinirap ko lang yung sarili ko, tapos lagi lang, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na, maniwala lang ako sa sarili ko na kaya ko pa rin gawin yung mga, uh, kaya ko pa rin ma-achieve yung mga gusto kong ma-achieve sa karir ko. Okay. So, pasok naman so far. Pasok naman. Alright, yung sa number two, ano daw to, itong oasis daw, sinisimbolize to yung pag-solve ng mga problema. Parang isang tao na parang tumutulong sa'yo either through help or through comfort. Pero basta kapag nasa bingit ka rin ng kahirapan, eh, doon siya yung tutulong talaga. At, at tingin mo na no matter what, parang one call away, parang ganun. Mm. So, sa'yo, naalala mo yung si sagot mo si Kato? Si Kite. Oh. And sakto sakto yun since oh. palubog ako, and then siya yung nagbigay ng hope sa akin, opportunity, na, uy, parang ano, magre-rest si Rene J. So, oh. may, baka may chance ka makaano rito. And then, yun yung nag-boost sa akin na although hindi na ako maglalaro, prepare ko na sarili ko sa parat upcoming sa hmm. akin. Parang ganun. Okay, okay. Shoot naman. Shoot, Shoot naman. Ikaw ang sagot mo si Si Nats. si Nats. Sa akin, ano eh. Yan ang interesting. Sige nga. Kabalik na rin eh. Kabaliktaran. Oo, parang ano, ano kasi ako eh, nung, nung simula nung naging magkampi kami, ni Nats, parang tumayo akong kuya kay Nats eh. Kumbaga, hmm. sa true ups and down ni Nats, sinasama ko talaga siya. As in, pati sa simula nung season 8, hanggang season hanggang season 10 mm. or 13 ganyan yung character development na witness mm. ko lahat ganun. So ayun, parang as much as possible tinutulungan ko si Nat sa lahat ng bagay. Mm. Siguro ni ano eh, may, sa tingin mo ba dadating sa point na si Nats naman yung tutulong sa iyo pag kailangan mo? Kasi ganun, parang baka ibalik niya yung ano. Para sa akin, oo. Yun. No doubt yun, no doubt. So, so sobrang close niyo talaga ni, ni Nats. Masasabi niyo bang kayong RSG, solid kayo as ano, Oo. Ah. tropa, ganun. Oo. Ah. Tingin nyo. Mm. Kasi hmm. hindi lang din sa tropa, tsaka sa career-wise na tiwala. Kasi iba, oo, tropa tayo, pero parang ayoko nakita kampe kasi parang hmm. kumbaga sa career-wise, parang hindi na tayo okay. Pero sila, career tsaka tropa, good. Si Eman, ah, like may voting kasi din eh, evaluation, di ba? Okay. Lahat again si Eman, hindi. Sabi niya, sa, sayo ako, ganyan, ganyan. Tiwala siya sa akin. And then, eto si Kite din naman, na yun nga, siya, first option niya kagad ako nung there's a chance na makapagpalit ng room sa kanya. Mm. Galing. Ganda. Ang ganda nung na-build nyo doon eh, no? Mm. Okay, dun. pero lifelong friends. Ganyan talaga. Hindi, nothing lasts forever eh. Ganun talaga mm. eh. Hmm. Pero at least ngayon, dalawa at least na, nagkabalik. Okay. Now, number three daw. Ito yung medyo kakaiba na. Uh, ito daw, yung town daw na parang pupuntahan mo or parang kinoconsider mo na home. Ito yung magre-represent ng feelings mo kapag merong sa bagay na nawala sa iyo. Usually, pag broken-hearted ka or kung ano man, ito yung uh, ah, uh, ah, nafe-feel mo. Or parang may natapos na chapter, kumbaga. So, ang sa iyo fulfillment ba yung uh, sagot mo hmm. nun? So, di ko alam kung accurate yun or anything, pero... Hmm. Hindi, wala rin ako idea. So, fulfilling na lang since galing sa struggle. So, ang ganun eh, no? Sa'yo, anong yung sagot mo? Ah, ano, naginawaan, parang relief, ganun. Relief. Yes. Ooh. So baka may ganun, no? parang may mga baggage ka na dala na parang na-relieve. Parang ano, ah, kumbaga marami kang binitbit throughout the year eh, sa career mm. mo sa ah, mm. esports eh. Kumbaga, mm. kapag ka, tawag dito, pag natapos mo lahat, kumbaga, masasabi mo na sa sarili ko na, ano tawag dito, congrats ganun. Tapos sobrang, ano, sobrang gaan sa pakiramdam. May mga ano din eh, no? may mga sabi natin failures, pero in a way, fulfillment din. Kasi yung, may natutunan yes. ka after yan. Ah, ano man yung struggle mo. Eh. Exactly. At applicable din yun sa pro. Mm. Ayun. Very good. Lastly, um, napaka-interesting question din nito. At ang natutuwa din ng mga, sa mga sagot nyo. Nalala mo sagot mo sa number 4, yung pagpapasahan mo ng camera. Si Eman. Eman, sa'yo. ako Si ako ito okay. So, yung sagot mo daw sa number 4 is, meron kang konting secret rivalry. Ginamit dito yung word na jealousy or o unang resentment. Hindi naman ibig sabihin na sobra, sobra na yun. Mm. Pero siguro may konti, oh, di ba? Or usually, nire-reflect niya yung karibal mo or someone that kind of disappointed you or broke your heart somewhere along the way. Pero nire-respeto mo pa rin kasi sa kanya mo bibigay yung susunod na chapter. Mm. Masasabi mo ba na si Eman ay pasok doon sa criteria na yun? ano nga ulit? Ulit yung criteria. Parang ganun, parang secret rival mo. Parang ganun. Parang nirerespeto mo siya enough. Alam mo yung strength niya sa person na in a way parang karibal mo siya. Ganun. Oo, oh, oh, kasi sig- pwede. Masasabi kasi pagkalaban ko siya, parang respect, full respect and hindi ko hinayang parang I don't let my guard down para sa kanya. Mm. So, gusto ko siyang bigyan ng laban. And alam ko kasi oh. yung kalidad niya. Mm. So, ayun, siguro, pasok naman siya. Meron bang time na parang na-disappoint kanya, parang gano'n, parang ano ba naman to, eh, parang gano'n. Uh, ah, wala naman eh. Mm. Although sa scream, parang disappointed kasi, alam, pero alam ko na hindi niya naman 100% siya, alam ko naman ah, kalidad niya. Ano. Pero hindi yun talagang disappointed na pinatalo mo or uh, natalo tayo sa season na to dahil sa walang ganun. Disappointment kasi alam mo yung quality 100% true potential niya. Pero sometimes, hindi niya inaano. kasi siyempre, wala naman tao kayang 100% all true, All ano, di ba? So, gets din naman. Ah, perfect. Sa'yo si Aqua. Sa tingin mo ba, pasok yun? May ganun ba? May something ba kay... Dad daw niya sa kanya. eh. Mm. Ayos. Ah, pagdating sa rivalry, ano kasi, siguro nang ano na lang, season 14 na nakalaban sila. Ano, hmm. ano eh, parang wala naman akong ano sa kanila, parang nothing but respect. Pero pagdating sa in-game talaga, gusto kong ilabas yung ano ko, yung full potential ko para gusto ko silang bigyan ng sobrang gandang laban. Yung mm. as in 100% ko para mm. ayun yung sign of respect ko sa kanila na mm. eh, through my game. Ganun. Okay. Pero ayun, so masasabi nyo bang ano to, uh, ah, itong mga na-mention nyo dun sa dulo is they're good enough na parang lagi kayong challenge challenge, laging challenging kapag nakatapat mo sila. Ganun. Mm. Yeah. Kahit sa scrims lang, nag-aasaran pa, inaasar ko siya. Ayun ang maganda din eh. No? Parang may may konti din na parang <laughs> nag-extra effort kayo. Ah, uh, banter. Pag, oh, <laughs> syempre. Ah. I bet, Or, lang naman namin din. Oo. Oh. So, yeah, ano, yun yung, uh, sana nag-enjoy kayo, sana may konting na mm. kaambag sa inyo, konting food for thought. Mm. We now have to move on to some MPL naman na, mm. na usapan naalala nyo nung season 9, nung kayo nag-champion, nagkaroon ng uh, greatest in the lane na ano eh, mm. na, na, na thing. Gusto ko sana i-update yon So, sa'yo ngayon, sino sa tingin nyo ang pinaka matlupit na nakatapat nyo ever sa late? Kasi ito na mga ah, usapan natin is ano eh, uh, since eras of MPL yung usapan ngayon sa, mm. sa season 16 eh. So parang yun yung topic. So all all eras na naabutan nyo. Sino Throughout sa career, ganun. Mm, sino talagang, yung nakatapat nyo, talagang... Oo, ah, una na ako. Sige. Si Oh My Venus siguro. Mm. Kasi, oh, may nahirapan din ako kay Yawi. Pero, iba kasi yung hirap kay Oh Maybe, parang wala nangyayari pero alam mong ano, one step ahead siya. Parang hmm. ganun. Eh, ang hirap lang kasi mental game. Unlike kay Yawi, tsaka sa pindutan lang naman yun eh. Hmm. So, madali siyang i-improve kasi tapang lang, eh, pindot eh pag Venus, parang kailangan mo ng knowledge talaga na kasi sobrang ano ba talino siya sa game tactician na ganun. So, ayun, ganun. Nakakaaning ba na katapat si Venus? Alam mo hindi mo kita sa mapa or parang may ginagawang mo ang simple tapos parang Ba't kaya naman ito ginagawa? Parang yun, napapa-overthink ka ba? Mm. Napabaliw-baliw ka So, sobrang daming times parang ano, parang ah uh, parang sa sobrang uh, lakas na din ang aura tapos yung ano, parang unsure ka na sa, tama ba itong plano ko, baka makounter niya, parang ganun. Mm. Ayun, ganun siguro. Okay, okay. Ikaw, sa'yo. Sa akin, buong career ko para sa akin si Carl eh. Okay. Kasi, ano eh, si Carl kasi parang ano, endless confidence tsaka yung ano, tiwala sa sarili. Kumbaga, mm. ano, sa lahat ng season na nakalaban ko siya, parang sobrang bihira ko lang siya makita mag-underperform. Mm-hmm. Tapos, ah, para sa akin, kapag nakakalaban ko siya, nabibigay ko yung best ko eh. Kasi, syempre, gawa ng before yung ano na banter namin sa isa't isa. Then the next part yung siguro sabihin na natin rivalry talaga na para sa akin tuwing naglalaban kami ni Carl, nalalabas ko yung full potential ko pagka kalaban ko sila. And same din sa kanya. Mas lalo ka bang ng hindi naman sa gigil, pero mas lalo ka bang ina-challenge kasi world champ or ano, the goat na siya ngayon eh, para ganun. Ah, para sa akin, oo. Oh, kasi ang tawag dito, Mm, parang mas tumataas yung competitiveness ngayon kasi para sa ako naman, gusto ko siyang talunin. O siya din naman, gusto niya ang talunin. And para sa akin, ano, kumbaga, makikita na lang natin siguro sa kadalaman <laughs> namin. Hmm. When it comes to your roles, ano sa tingin niyo yung best na uh, na, na trait or ayan, kunwari, anong quality ba dapat meron sa isang post 5 sa isang ah, mm. uh, jungler sa tingin mo? Mm, may two types kasi ng post 5 depende sa team eh. Mm. Merong pick up like yan si Brusco, si Layawi, and then meron din naman tactician, uh, tactician, Baloy, mm. Go Baby na so kahit ano sa dalawa, depende na lang sa team na mapupuntahan. Ngayon, syempre, dapat may leadership ka kung sa side ka nila o oh, may B. Mm. Tapos, kaya ano naman, mechanics tsaka creativity. Mm. Ganun. So, ayun, pipili ka una doon. Tapos, syempre, basic communication, vision, mm. ganun. Yung, ano, fundamentals mo yeah. as a post-5, ganun. Okay. Then, May ano ba ngayon, eh, parang dilemma ba ever sa'yo, like, na parang, ano ba to? Kailangan ko talaga mamili. Either dito ako magaling or dito ako magaling. Parang, kasi, ang ganda ng pagkasabi mo, in a way, hindi natin to napapag-usapan mismo, pero, ah, uh, at the back of our heads, parang yun yung usap-usapan eh. Ay, sa meta nito, kailangan kunin natin yung ano, roamer na ganito. Mm. Tapos, kay, ay, peak of yung meta ngayon, kailangan kunin natin mm. malalight, mga uh. ganyan. Um, sa iyo ba parang nakaka-frustrate ba yung fact na yun at paano mo ina adjust yung ganun? Medyo kasi depende sa team na pupuntahan mo eh. Mm. Like, meron kasi Onyx, si Prince, kaya naman niya maging shot caller ex slash captain. Mm. Sa Falcons naman, si Pew, leader, amatic naman yan. Mm. And then, yeah si Sanji din. Mm. And then, kung ano, depende sa type ng team, kung saan mapupunta, kung mo, maganda. Pero kung hindi, adjust, ganun. Mm. So, challenging siya. Mm. Kasi, right, ngayon din, kasi so, galing naman ako dun sa parang pindutan eh And then ngayon, parang <laughs> inahasa ko na yung utak ko. So, hindi na ako siya naglalaro. Puro aral na ako. Ganun. Kasi, eh, pinapalawak ko yung knowledge ko eh. Kalaban yung oras eh. No? Kasi Mm. parang kailangan mo talagang pumili. Hihimayin mo rin siya. Kasi, yun nga. Kailangan. Okay, good luck. Sana mahanap mo yung tamang Mm, timpla Thank dyan. you, thank you. Sa junglers naman, ano Para sa akin, ano eh, leadership in game and outside game. Tapos, mm. ah, siguro, creativity din in game. Anong ibig mo sabihin sa leadership outside of the game? Kasi usually, nasa ano to eh, captain ball. At usually, hindi jungler nagiging captain. Eh. Or ewan ko, nagbago na yung meta ngayon. Eh. So, ano, anong ibig mo sabihin sa uh, outside the game? Para sa akin kasi kapag ka jungle ka, kailangan kailangan yung do, yung trio mid nyo. Yung mid lane mo, yung roam mo, or yung side lanes mo, magtitiwala sa'yo. Kasi, iko, hindi lang yung roam yung nagro-rotate sa buong mabay, pati yung jungle. So, mm. kung ano man yung shot call mo sa kanila, kung ano man yung i-demand mo sa kanila na kailangan nilang gawin, kailangan kuha nila, kuha nila yung buy, ay kuha mo yung buy-in nila. Kumbaga, mm mag-gain mo yung trust nila para pagdating sa in-game, ma-execute nyo na maayos yung gusto nyo gawin. Parang gano'n. Tap, tapos, uh, sa creativity naman, marami kasi pwedeng gawin ngayon yung jungle sa map eh. Kasi mm sobrang dami. Merong ginagawa dyan, gumagang agad sa lane ng hindi pa level 4. May nag invade naman ng level 1 or level 2. mm May gumagawa rin ng mga cheese trap na nag invade sila ng opposite. Ganun. So, maraming pwedeng gawin ngayon yung jungle sa meta na mm. meta na nabuo ngayon. Kaya kaila- so parang creative ka dapat in a way na magaling ka din na mag-adapt sa situation. Ganun, yes. Sa draft, yes. yes, yes, ganun yes. to eh. Okay. Ang hirap naman. Sa <laughs> Lalo sa Pinas, nakakatanong ko lang, since fresh naman kayo na import, di ba? Okay. Totoo ba ang sinasabi nila na mas mahirap talaga sa Pinas? Ayan. Ah, mas mahirap sa Indo to the part na kasi siyempre, bago ka eh. Sa Pinas, comfort mo yun eh. Tagalog. Ah, okay. Alam mo yung Pilipino okay. pag galit or kung offended ba siya. Okay, okay. 'Di ba? So, mahirap yung competitiveness pero yung gagawin mo para mag-reach yung top, mas mahirap. Triple kaya. Kaya nag-gets ko na ba? Oh, kaya pala medyo mataas pinapasahod sa import kasi grabe talaga ginagawa. Kung gusto mo manalo. Pero siyempre, kung hindi ka naman ano talaga, pepera ka lang, eh di wag ka mag-effort. <laughs> Oh, tama, diba? Tama, Ganun lang yan. So, ikaw, galing uh, Malaysia. Eh. Ah, uh, para sa akin in terms of competitiveness dito sa Pinas. Pero mm. pagdating sa culture mas mahirap sa ibang bansa. Mm. Kasi sobrang daming adjustments mong gagawin eh. Mm. Kumbaga kung, kung sanay ka dito sa Pilipinas or for example, syempre mga hardworking, mga mm. Filipino, uh, pagdating doon sa ibang bansa kasi iba eh. Makikita mo mm. si makikita mo sila after ng scrims medyo kanya-kanya na mm. or minsan wala nang bonding kasi para sa akin bonding yung pinakamalaga sa team eh. Kumbaga mm. yung friendship yes. nyo yung dapat na nabubuo sa team. Kumbaga lahat kayo. As in parang as one kayong lahat para yung connection nyo in game sobrang solid talaga. Mm. Na, na mention niyo na rin itong sa ano sa bonding may mga may mga teams dati na sabi na nating nasobrahan sa tropa mm. na nag-work. RSG kayo, di ko sure kung ano yung mismong ano niyo eh. Kasi syempre may ma- maganda yung balance eh. Mukha naman kayo magkakaibigan talaga kasi pag pagkasama nyo, lolo ka mm. lang kayo, nantitrip lang kayo. Pero may panda kasi na parang papalo sa inyo sa puwet. Mm. Yes, yes. So, may maganda yung balance. Ngayon, sa binubuo nyo, or kung ano man, sa tingin nyo ba gaano kalaki yung importance dapat ng friendship tsaka ng ano ng chemistry or mas mas pa-prioritize ba natin na magagaling tayo lahat tapos di tayo masyadong tropa o mas gusto niyo yung tropa na lang ganun yun, yun yung prioritize natin para ganun ako para sa akin yung ano eh uh, yung tropa mas pipiliin ko yun kasi yung in-game mechanics na natuturo eh. Kumbaga, madali siyang ano eh, madali siyang ma-improve. Mm. Pero yung pagkakaibigan nyo kasi in-game, hindi siya basta-basta na nakukuha. syempre you have to gain your uh, teammates trust, ganun. And then, syempre di naman agad-agad pagkapasok mo, first season, second season, magkaibigan na kayo. Di man naman masasabi agad. So, para saan yung pagkakaibigan talaga? Mm, ako din siguro, uh, I'll choose friendship talaga. Kasi, ah, pag may ganun naman, madali nang i-build lahat yun. Eh. Kasi unang-una, may respect, tas understanding, syempre. And, ayun, parang maluwag mong masasabi yung gusto mo eh. Na walang hard feelings, ganun. Dahil tropa kita and magkakampi tayo, parang ganun na ginagawa naman natin to para sa isa't isa natin na pangarap. Ganun. Ito, last set of questions na before I let you go, mga tol. Kasi ah, nag, ang tema nga is eras of uh, MOBB seasons 1 to 3 ang era niyan. I call it the dinosaur era. <laughs> Ah, ah, usually lahat naman eh. Kahit sa mga ano, <laughs> diba? dinosaur. Tama da- naman eh, tama uh, naman. Uh, yun, pindutan talaga. Wala masyadong system. Wala talaga hmm. sistema. Mm. Uh, drafting. Eventually, si Panda nag, nag-ayos ng draft pero dati wala pa talaga pa. Walang coach. Besiro, Besiro. Oh. Lang. Four and 5 dumating ang mga game changers natin. Sila, ano, um, yung Suns Parks and uh, um, um, uh, ah, Onik, um, mm. Dream High. Kakaiba naman sa, tawag sa kanila mga game changers kasi parang ano eh, meron silang dinala na bago. Tapos mm. galing sila ibang game. So, sakto. Ngayon, nag, nagkaroon ng development. Tapos biglang, ano na, yung nagbuo na ng super team noong season 6. Football. Mm. Diba? Ayun, yun yung naging nangyari. Pero nung 7-8, eto na, Oh My Venus. 7, 8, 9, doon, yun na yun, championship nun na rin. Ang description ng mga players na nakausap ko is dito na nagkaroon ng utakan. Nagkaroon na, na mm. dapat mautak ang mga players. Sa tingin nyo, ngayon, ano ba ang meta? Kasi nag, nagbiglang, after nung utak era, dumating ulit yung Echo Black on uh, ah, Eco Black Brain combination na may pindot at utak. Mm, dalawa yung naglalaban. Dalawa naglalaban. Ngayon, hindi ko na alam kung ano-ano ba ang kasi ngayon Team Liquid ang ano eh, sila ulit <laughs> champion. Mm. So, hmm may sarili silang sagot. Sa, sa tingin nyo ba ngayon, ano ang era na meron tayo ngayon ng season 16? Ano yan? Mm, siguro sa akin, ano na, bumalik siya sa, ay naghalo na siya. Mm. Utak na may pag-aggressive na. Kasi before, oh. di ba, parang, I mean, hindi ko nasasabing mahina sa macro yung echo. Mm. Pero syempre, mas, may, ano, siguro, mas textbook yung blacklist mm. sa pag, ano na, parang step by step sila. And then yung echo, parang freestyle na, basta aggressive tayo. Mm basta alam natin winning condition or sino unahin, laban yan, parang ganun. Tapos inaarawan na ng creative, creativity, kung paano yung approach nila. So mm. ngayon, naghalo na. Hindi ka pwedeng sobrang ano, textbook kasi basa na. Uh, hindi ka rin, so halo mo siya aggressive para while inuutaka mo, ano ka rin. Kumbaga, mm. diretso ka lang, diretso, ganun. Ganda na sagot mo ah. Pero Ikaw, ano sa tingin mo? Okay. Well, nasabi na nila ito yung sagot ko. <laughs> Ah. Pero para sa akin, ano siya, mm, mas favor ako siguro sa aggressiveness ngayon kasi based sa mga nangyayari ngayon sa ML, yung mga heroes kasi ngayon like CC or Chichi or Zushin, mm. ano kasi, di mo na siya pwede, para sa hindi mo na siya pwede daanin sa, ano eh, sa, Parang sa utakan eh. Kasi kapag, <laughs> kapag ka utakan siya, parang ano tawag dito, pag, pag ano mo pa eh, pag-iisipan mo paano may execute yung, kunwari, paano mo patayin yung Sushin, eh may purify, may dash pero pag aggressive ka, susubsubin mo lang na susubsubin eh. Kumbaga, ano siya, tawag dito, kumbaga, ano na siya, dire-diretso na, hindi mo na kailangan pag-isipan. Kung kaya mo, kung naisip mo patayin, patayin mo na agad. Kasi para sa akin ngayon, sobrang fast-paced ng laro eh. Kumbaga kung sino, maka, sino maka-early game, sino makalamang sa, although 2K lead nga lang eh, sometimes, hmm. or na palo HP lang yung kalaban, lamang na agad yung kalaban. Mm. Ganun, hmm. ta- ganun talaga yung ML ngayon. namatay, no? Yung, Ah, matapang na mga yes, utak yes, talaga. oo, matabang na Ah, utak talaga. naman yung playstyle ng Team Liquid kahit malapit lang yung kalaban pero ibaburst nila yung Lord, uultihan ah. ni Carl lang Hayabusa tapos ah. mababurst. Tapang na may utak, parang hmm. di sige ano, kaya yan, parang ganun. Pero diba? ang bilis kasi, parang Oo. walang hesitation. Yun nga, Tama, yun yung mga ano. Kaya ginawa ng Onyx before, di ba? Level 3 si Kirk, level 3 si Priest. Magbabar sila ng turtle, walang ah, alam yung kalaban. Kasi systematic sila eh. Parang 4 muna side, 4 muna mid bago tayo turtle. Kasi yun yung win condition natin. Pero yung binago ng Onyx yun, na okay, caught off guard natin sila kahit level 3, burst nyo. Roll breaker. Di ba? <laughs> Sobrang ano talaga, flexible. Thank you for those insights. ah. At eto na lang siguro expect ba namin aggressive kayo? Oh, si. laban na, yan, laban, yan. Okay. Basta ano. Okay. Meron ba kayong uh, ah, ideded, meron ba kayong mga gustong uh, ipag-dedicate ng season 16 run ninyong dalawa ngayon? Lalo na kayong mga lover boys. Yun. Eh. <laughs> sa ano sa part, sa partner ko kasi kasama ko siya through, up, through ups and downs sa Indo pa lang yun. Sa RSG pa lang nung struggle ako. So right now, gusto ko naman masuklian yung ano, yung lahat ng patients na binigay niya sa akin. Also sa family ko, na matagal ko silang hindi nakasama. Ganun. So, this time, babawi ako. And pag nakuha ko yung championship, ano, yung goal ko after nun is talagang ano, parang di na siya ilet go kasi napabayaan ko siya before. Eh. Mm. Na parang binawi din kagad sa akin since kapabayaan ko. Okay. That's nice to hear. Yeah. Oh. Ah, so, Uh, para sa akin, sa family ko po, tsaka sa fiance ko. Then, syempre, para sa sarili ko na din. Kasi, uh, sa buong ML career ko naman, wala naman ako ibang hinangad kundi um, maka-achieve ng maraming champions and may, mapata- may mapatunayan sa mga tao. So, ayan. Thank you so much. Napakaganda conversation ito. Mm. Simon Karen Light. Galingan nyo ah. Back thank You, thank you, thank you. Thank you. Ah.